programa de acción directa contra informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. decirles que como ya es costumbre con nosotros, vamos empezando un poquito más tarde de lo pensado, de lo que han anunciado, pero muy contentos de estar esta noche con ustedes. Entonces, pues antes de iniciar con el tema y todo lo que vamos a tratar esta noche, eh, saludar a los participantes de, este programa. Entonces, pues muy buen día, señor Magenta. Sí, muy bien, muy señor señor por favor, Hola, mi aquí estoy, intentant endavant y a veure com surt avui el programa. Pues esperemos con que muy Entonces, pues bueno, ya para entrar en materia, eh, el señor nos va a contar un poquito es que vamos a ver esta noche y de ejercicio especial que esperamos que no se nos vuelva ejercicio sino costumbre esta noche, que ya les comentaremos también en qué consiste, es una especie de experimento de cómo nos No crean que utilizamos este programa para experimentar cosas nuevas, todo está fríamente calculado, pero bueno, sin olvidar, la, la gente nos cuenta cómo va a historia. y eh, doncs aquí un altra nit amb totes vosaltres. Bueno, eh, doncs aquesta nit que presentar eh, i debatre entre, entre totes una miqueta és el tema aquest que s'està parlant a tota hora, que és el tema de la crisi. Però com a programa anarquista i d'anarquistes que som, doncs li donarem la nostra visió de com ho sentim, com ho veiem i d'una manera crítica ho debatrem. Ho debatrem i avui per debatre això inaugurem una nova manera de fer-ho. És que ens sentim una mica raros entre nosaltres i vam dir, ostres, doncs, algú ha de defensar el poder de tant en tant. I, bueno, jugaran a la ruleta russa. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, només hi haurà una bala i algun dels colors, així espontàniament, algun dels colors de nosaltres quatre, me tocarà defensar els dolents de les pel·lícules. Aviam quatre colors, una ruleta, aviam... Oh! oh. ràdio negra avui li toca defensar aviam qui són, per què i què és això de la crisi doncs pues no ho sé, tocarà defensar el poder, suposo, el sistema oh, que divertit! Bueno, pues ara no, senyor, per molt bé, i com sempre, pues, dir-vos que, que dividirem aquest debat potser en una mica tres blocs, vull dir que serà un debat obert, ja sabeu que com a debat obert ens podeu trucar, el telèfon és el 93 186 93 33, torno a repetir, 93 186 93 33. Podeu trucar-nos, podeu parlar, podeu debatre i podem crear conflicte, el conflicte és creixement. Y bueno, ya que el señor Mujica nos acaba de comentar un poquito cómo va la historia, ya que el señor Mujica se la no piensen aquí, no tenemos delegados ni delegadas para que observen la transparencia de nada de esto, nosotros somos demasiado transparentes ya de hecho para que no nos gente entonces fue un sorteo legítimo, fue un sorteo tampoc si no ha sigut pues no hi ha testimonis <laughs> la qüestió és que arribat tard que m'he arribat tard no em toca a mi arribar al pallasso vaya <laughs> pero bueno sí, bueno, lo que decíamos és un rato és un treball duro es un trabajo però pero bueno entonces nos parece si entramos en materia señor Brock señor Negra señor Mujica endavant la crisi, què és això de la crisi? Què és això que ens està tocant viure què vol dir ben bé realment una crisi i què ens està afectant però a la realitat no això que, que es passa amb els mitjans no això, o sigui què vol dir? què és? Què, què ha de dir el capital sobre aquesta crisi? no és el capital, però jo vull no que la crisi és més com un invento, ¿no? Como, como algo que, como el coco, como cuando un gran con soportan a esta noche, entonces es cuidado que si es una pareja viene la crisis y lo dejan en la calle o peor. Entonces, jo un invent no sé realment si ho és o no, el que sí tinc molt clar que simplement és una fase d'això, del sistema, del capital, i el que tinc molt clar és que la crisi com a crisi ens l'estan venent per nosaltres, però des del meu punt de vista, tot té una visió extremadament endocentrista, vull dir, la crisi ens afecta a les classes mitjans dels països rics. No sé si algú del Sudan del Sud aquesta crisi li està afectant gaire o alguns altres. Pues yo no sé sinceramente, pero en sin Sudán del Sur esta crisis nos afecta, pero yo puedo decir que por lo menos en Latinoamérica lo que aquí llaman crisis es la situación normal de O sea, esto de que la salud esté privatizada, porque además reducimos la historia de, la crisis a que están recortando la salud, la educación, la seguridad social, las pensiones. Pues bueno, esto en Latinoamérica no es nada nuevo. Desde hace ya como 25 años vienen haciéndolo. Esto de que los contratos laborales son una mierda, que se cada vez se cargan más al trabajador y a la trabajadora y que no hay garantías laborales, en Latinoamérica esto no es nada nuevo. Llevamos como 200 años de que ni siquiera había trabajo y cuando había, vaya rollo de quién sabe a quién para como va el tema. Entonces yo sí estoy de acuerdo con el señor Magenta de que hay una visión bastante etnocentrista, etnocentrista para quienes no nos entienden muy bien la palabra, es que como los franceses que piensan que todo el universo género su ombligo, entonces es algo así por el estilo etnocentrista, que pensamos que si hay crisis acá, la crisis es extensible a todos los otros rincones del planeta. Entonces ahí yo estoy de acuerdo con el señor Magenta, no sé ustedes cómo lo vean, si es una crisis global que está afectando las estructuras y los cimientos mismos de este modelo y de este sistema. Bueno, pienso que la crisis que está en en cuenta siempre que de mala gestión y la utilització dels recursos previstos per part de, de l'Estat. No? demostrem clarament és que hi ha hagut una prepotència per part de immobiliàries mans i tot això que, que han, no s'ha pogut, pogut aprofitar els, com diem, els, els esforços de la democràcia per, per, per, per, per no? I, i el que ens trobem és això és la conseqüència indirecta de que l'Estat no, no està capaç com de controlar tot, a, tot, a, tot això m'està fent por el senyor negre sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Pero déjame ver entonces si entiendo tu punto de vista, señor Negro, en esta noche. o sea que el problema no es tanto del modelo, ni del sistema, ni de si democracia o capitalismo, sino que la gente que lo ha llevado adelante, la gente que lo ha gestionado hasta ahora, lo ha hecho mal, ha gestionado mal los recursos que hay. Ese es tu punto, ¿no? ¿Qué que del intento no? bueno, es que es muy fácil el capitalismo capitalisme, no? no tenia sentit que avui en dia tots els altres models que s'han proposat com a resposta al capitalisme no funcionen. El comunisme què va, què va suposar? Company, company, company, no ens oblidem que el comunisme va ser una altra manera de gestionar el capital, o sigui, en comptes de ser privat era estatal, però el sistema industrial productiu de la Unió Soviètica em sembla que, que produïa, produïa i amagatzemava i vull dir, i la portava, per cert, <laughs> no? Vull dir que jo sobretot el que vull posar sobre la taula és el tema de, de que eh, el sistema fos com fos, o sigui, els dos blocs, inclús hi ha economistes que, que així ens ho defineixen, no? els dos blocs que ens van intentar creure que estava dividit el planeta, eh, realment el sistema productiu era exactament el mateix. La gestió era amb uns privat, amb altre estatal, que no vol dir públic, i, i la cagada va ser general. Llavors, no serà el sistema el que falla? invenció de hi ha sistema de fissures, no? Plena de fissures, però el que no es pot fer és acabar amb tot no? que ha estat un esforç. El sistema productiu actual i tot el, el sistema d'errors, el sistema de consum que, que, que podem tenir és gràcies a aquest sistema, no és per altra cosa. Si, si ens carreguem tot model, què? Hem de tornar cap enrere? O sea que el problema básicamente vuelve repito yo, es que la gente que ha gestionado de quien tiene el chupa chupa el palito ha gestionado más los recursos de, todo el asunto. No nos cuestionamos si es el problema del modelo o del sistema, porque no, no hay otros y, y tendríamos que volver atrás y terrible todo este asunto. si no nos cuestionamos ni siquiera el tema del el Estado y quienes están en el Estado gestionando sus recursos, sea de forma privada o de forma pública, ¿no? estatal, estatal directamente, desde comunismo, socialismo, cualquiera de estos reuniones, o capitalista, o bueno, salvo los neoliberales, ¿no? Porque <laughs> no queremos Estado. <laughs> ¿Qué opinamos de los modelos neoliberales? O sea, eso también entraría entre esa mala gestión del poder, señor Negro, o, la, o mejor no, señor Negro. La postura que intenta defender el señor Negro, ¿qué opina? Que el neoliberalismo entonces también es una hace la gestión de, de esto, de, de, este nivel de estos recursos? <laughs> cuando ah, jo penso que és un sistema vàlid. Eh, saps perquè és un sistema vàlid? És un sistema que, que permet actualment que, que la, els distints territoris de tot arreu puguin, puguin intercanviar els recursos sense que hi hagi cap tipus de, de fre. Clar, diguem-ne, és un que la libertad se encuentra en la justicia. Y si la libertad es del mercado, pues mejor, mucho en su todo. però repeteixo, potser una miqueta, jo no defenso les tesis més neoliberals de no hi ha d'haver cap tipus de regulació per part dels estats, però sí que penso que els estats han de tenir un control sobre totes les eh, transaccions internacionals i totes, tot això. Vale, perfecto. Digo yo porque ya hemos nos están llamando a los móviles, pero tranquilos, ya nos contestamos ahorita en la mitad de la siguiente canción. Eh, venía diciendo yo al señor sea comunista, socialista, capitalista o neoliberal y todos estos asuntos, pues es un modelo que indudablemente en algún momento en la de juicio lo que es la gestión de esos recursos. ¿Será que el problema entonces es que la forma de gestionarla no es a través de un Estado? Pregunto yo, ¿no? Digo, se me ocurre pensar. Ahora, lo que nos ha dicho la postura que defiende el señor Miguel hasta es que si no es eso, ¿qué? No sé qué opinan ustedes. Si no es entonces a través de un Estado que gestionamos los recursos para que la gente tenga acceso a la salud, a la educación y a todo esto que nos han dicho que hace parte de esa crisis, ¿qué podría hacer? Digo yo, no sé. O sea, es que me parece un poco no sé cómo llamarlo, preocupante, bueno, aunque no es que me haga dormir en las noches, pero sí me parece que, vale, necesitamos entonces que siempre venga otra persona a decirnos en qué se va a gastar nuestra pasta. Mm, no para nosaltres, obviamente. però això haurem d'anar hablando durant la nit, no? me escapa a, escapa al final. Mm, sense que ens escapi gaire més eh, sobre aquesta sobre d'on ve aquesta crisi jo per mi que potser hauríem d'anar enfocant cap aquí és si ve d'algun lloc no és de la caiguda de les immobiliàries o que algun banquer dolent s'ha endut els diners a no sé on sinó els banquers o les immobiliàries formen part d'un sistema, d'un sistema que està en fallida des de fa molts anys. Alguns s'atreveixen a dir que des de ben bé la Segona Guerra Mundial, segurament, i per això el welfare state aquest que, que va solventar certs problemes i, i ja. I que ara el que s'hi estan dient que si de cas aquesta crisi és una crisi sistèmica, diuen alguns, no? Llavors vol dir que la malaltia és el sistema, digo jo. Claro. si es una crisis sistémica, pues es porque es del sistema, no <laughs> Increíble que haya una crisis sistémica de algo por fuera del sistema que lo esté afectando. Ahora, otra cosa es que nos quieran meter los dedos en la boca y llenarnos de mentiras la cabecita, diciéndonos que es que el sistema tiene ciclos y altas y bajas desde hace más de no sé cuántos millones de años y que entonces todo esto se va reacomodando pues la verdad. se repite. Y que la historia se repite, que la historia es cíclica y pues venga que nada, entonces depende de nosotros porque como ya todo es cíclico y todo se viene dando a través de ciclos, pues dediquémonos nosotros, qué sé yo, a tomar retos en cualquier sitio porque la vida va a seguir pasando por encima nuestro. Creo que ese, ese rollito de los ciclos del sistema por lo menos a mí no me cuadra. Además, desde que yo he venido conociendo el ciclo del sistema siempre van a peor. O sea, ciclo que vaya mejor. Bueno, aunque creo que también eso podríamos discutirlo a la luz de esta crisis concentrista porque creo que en otros sitios, como decía hace un rato, es un poco diferente el tema. segur. pues no sé si, si potser començaríem a pensar pensant. Tenim clar que el senyor Negre ho ha intentat, però que el problema és el sistema. <laughs> no son los dos la O un de d'escafar el sistema es bueno no? porque siempre cuando hay algo no no, no és sino sino que lo gestiona no? como que es católicos que digo, no, no, si Dios no tiene la culpa no tiene los humanos, no sé qué pues es de eso mateix no? y ya pues resol aquesta, aquesta situació cap a algunes de les conseqüències que aquesta susoditxa crisi eh, ens està deixant a nosaltres. Vull dir, els que estem aquí, els que estem als països que hem tingut un creixement econòmic durant els últims anys, alguns 40, alguns altres 20, i, i ja anirem cap a aquestes conseqüències i les continuarem debatent. Y pues mientras tanto nos dejamos con un pues, pedacito de los Doors, The End. Esto hace parte de la banda sonora de una gran película que les recomendamos, Apocalipsis ahora. Porque el Apocalipsis llegó hace 40 años y parece que no nos hemos dado cuenta. Entonces pues bueno, los dejamos ahí un poquito con este tema. vemos. the end, beautiful friend. This is the end. de la canción de los dos y cuando son aproximadamente las 9 y 5, 9 y 7, 9 y 10 o algo así, ya saben que si están escuchándonos ahora, esto va en vivo y pues nada, ya saben que también estamos muy, muy contentos de recibir sus llamadas, sus opiniones, sus reclamos, sus sugerencias, para eso está el teléfono 93186 9333 de nuevo, para quienes no hayan alcanzado a anotarlo, 931869333, aquí en Radio Bala y en estas balas perdidas, o podrán escribirnos también en radiobala.radiobala.com. Entonces, pues bueno, veníamos hablando un poco de esa crisis, veníamos hablando de dónde de si esa crisis es solamente una crisis que se vive aquí en Europa o en los países llamados desarrollados o si es una crisis de todo el lado y bueno, ahí estábamos un poquito hablando de todo este tema y pues nada, ¿les parece si continuamos? Y Dan. Pues venga, si no se farà de día hem estat parlant d'aviam d'on venia aquesta crisi. Igual no ens hem posat totes d'acord, és obvi, per sort. <laughs> No ens posem d'acord i al no posar-nos d'acord pues, s'han de prendre mesures, però les mesures igual les parlem més tard. Uh, I ara de moment el que podríem estar parlant és de les conseqüències que nosaltres, i vist en aquest etnocentrisme que hem estat parlant, eh, ens estan tocant. Aquestes conseqüències que estan tocant a l'estat del benestar de les classes mitjanes de dels països rics. O sigui, d'una part important dels no pobres del planeta i més aviat molts rics del planeta per tant el que ens omplen els diaris el que ens omplen els mitjans de comunicació el que ens omplen els polítics i molt malauradament des d'un punt de vista menys crític del que caldria una bona part dels mitjans alternatus no? vull dir que el, el debat d'aquestes conseqüències eh, críticament fort no? o sigui, d'acord ens estan tallant sanitat, ens estan tallant educació ens estan tallant les prestacions aquestes, els subsidis clar, estan tocant segurament els més desprotegits o ens estan tocant els més desprotegits alliberant també el mercat laboral eh, és obvi que és cap a la privatització absoluta del, del sistema no? doncs nosaltres com com hem de rebre aquestes conseqüències no? o sigui, com les hem de rebre com les hem d'encaixar també perquè igual altres idees, mitjans o políticament parlant altres bandes això els hi pot doldre molt però nosaltres com a anarquistes igual el que ens hem de preocupar més si ens tallen la sanitat són altres coses vull dir, l'estat se'n va, ho privatitzen, doncs pues, pues res. No? Algú, algú haurem de buscar-nos, no? Però bueno, ens estan tocant d'una manera o una altra allò que tant s'ha dit, no? el que van aconseguir els nostres pares, el que van aconseguir els nostres avis ens els estan traient bueno, d'una manera o una altra també ens hem aburgesat com, com, com? Totalment d'acord amb, el, amb el tema aquest així que, que ens estem aburgesant. No sé, amb el tema aquest de la crisi, per exemple, una de les conseqüències, així com comentava, són doncs, tant acomiadaments com plans de regulació als treballadors, no? on la direcció de l'empresa diu, doncs mira, ara durant un mes o durant dos mesos ha agafat el paro, quan, quan tornem a tenir feina pots deixar el paro i et vens a treballar, vamos, que al final a, els treballadors que són persones pues, els estan començant a tractar com objectes Llavors, amb el tema, amb el tema aquest de que també doncs amb, el, amb la crisi hi ha una mica de pèrdua del poder adquisitiu, doncs també em ve el cap així doncs, cosetes que m'explicava la meva iaia, no? de quan la iaia ja té quasi uns 80 anys, doncs que quan, quan o la situació d'Espanya o d'Europa de, o fa uns anys doncs no era tan com dir-ho, no, era tan, no, no hi havia tanta abundància en tots els sentits, no? I no sé, jo me'n recordo una iaia doncs que ben petit, amb 6, 7, 8 anys ja, ja estava treballant aquí a la fàbrica tèxtil i no sé, i ella, ella m'explicava pues, que, no sé, que per comprar-se un vestit per ficar-se els diumenges que havia d'estar dos, tres mesos, havia d'estalviar durant una, un gran període de temps treballant cada dia 10, 12 hores, el que fes falta per comprar-se aquest vestit i llavors, no sé, pues, això extrapolar dia d'ara? pues, no sé, que ara cada dia ens estem comprant bambes, telèfons mòbils, roba pija, a USBs, tenim cotxes que consumeixen dièsel o gasolina, vull dir que és que ara ben bé que estem vivint en el món de l'abundància i crec que fins que, fins que ara no ha arribat aquesta situació així de ficar-se la cosa xunga no ens estem adonant de tot el que, tot el que teníem. No? Moltes gràcies, moltes gràcies, sorprès, perquè vaig que venia uns pensant com un altre. Els persistent i els antisistent. Però sí, sí, recordo. Perquè el que es tractava precisament de les coses és això, tocar bé, més el sentit una miqueta, no? Estaria que sempre l'esperant el que em perquè estaria que el precís si el següent és establiment les primeres eh, mesures econòmiques que veuen que hi ha una millora general. Però bueno, i per tant, eh, el que es tracta de dir és això, és entendre que hi ha sí que tenen les retallades per eh, sí que les privatitzacions, perquè s'ha demostrat que ara mateix les empreses públiques no són capaces de, de fer una es tiempo, totalmente eficaz eh, los recursos que hi ha no? i per tant el que ya pues eh, es és, és a dir, retallar els costos de producció per tal d'aconseguir que, que reduïen els gastos públicos. A ver, a ver, yo, quiero comunicar algo porque es que no me quedó muy claro lo que estaba diciendo la posición que defiende el señor Miguel esta noche y es hasta donde veníamos hablando el señor Magmenta y el señor Grog han dicho, vale, nos estamos aburguesando nos hemos vuelto unos consumistas de mierda no necesito 40 pares de pantalones, sino que con dos que tengan me va bien y cambiarlos cada dos meses, pero ya aquí sale la posición que defiende el señor Negro decirme que claro, hay que apretarnos el cinturón. Creo que estamos en dos sintonías diferentes, o sea, una cosa es hablar del consumismo y del nivel de vida que se pueda tener en este lugar del planeta, sobre las costillas de otra cantidad de gente en otros lugares del planeta que no tienen tanta relevancia la gran mayoría de ese planeta, y otra cosa es que les salga la que viene defendiendo el señor Negro desde hace 20 minutos a decirme que sí, que el lenguaje tecnocrático lo que pasa es que no se ha gestionado bien los recursos y que las medidas económicas no han sido suficientes y que encima de todo entonces resulta que ahora ya no nos alcanza, que el pobre Estado no sabe cómo hacer para gestionar la inmunidad a todo el mundo, que hay que quitarle todas las responsabilidades, ahí vamos de acuerdo. Pero luego cuando ya me dice que las detalladas y que hay que privatizar y que esto y que lo otro, creo que mi, mm, mm, mm, red, señor negro, pero postura que pues defiende el señor negro mi red con ese lenguaje tecnocrático porque creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Venimos en un del consumismo, de que nos hemos aburguesado y pues bueno, ahí ya saltamos otra vez el discursito de siempre. ah recuperant una miqueta alguna cosa que deia el senyor Magenta Bueno, més que res vull llançar una, una pregunta pel davant, no? Que seria des de, des de la nostra perspectiva així anarco anarquista i que, i que estem dins dels moviments socials i que eh, volem i desitgem i, i ens agrada sortir al carrer per protestar contra totes les injustícies i tot el memònio que hi ha, així una miqueta, seria... Quina seria? Oh, que, la les és més d'acció. No, bueno, seria, pues, això, fins a quin punt nosaltres hem de... Eh, ens interessa com a com a, ens interessa que la gent s'apreti el cinturó, que la gent no passi malament perquè surti de casa seva, perquè surti de casa seva, perquè surti del sofà, apagui la tele i al igual surti al carrer a, a mostrar el seu enfado, malestar, no sé com dir-ho. Jo aquí igual tinc, tinc alguns dubtes, perquè el fet d'estrenyes el cinturó o sigui, no té una relació directa al passar-ho malament amb la, amb la reacció radical i d'acció o sigui, i menys crec jo, nostres països, les nostres zones, on se'ns ha instaurat un policia i un civisme intern molt fort. O sigui, ho estem veient. Vull dir, ara igual agafem el, el paper i sí, hòstia, estan retallant sanitat, és veritat. Vull dir, ja no gaudim com gaudíem fa 6 anys. Educació, vale. Aquí en educació jo tinc més discursos, o sigui, una mierda d'educació que hi ha d'adoctrinament sistemàtic, igual, va, prestacions, treball, tot això. Bueno, vale. Ara parlarem del que per mi són les conseqüències reals d'aquesta crisi, no? Però fins ara, amb tot el que ha passat, no està succeint res. No està succeint res i igual ha de passar més temps perquè passi això, igual sí, però jo crec que no té una relació directa sempre. Vale, matiso una miqueta. Aviam, eh, el que volia expressar, eh, més o menys, és que quan les coses estan mal dades, no? quan la situació es fica xunga, o oh, difícil, doncs, doncs aquest moment pot servir per, per obrir els ulls i per prendre una consciència i mirar les coses d'una altra perspectiva de la que estàs acostumada a fer-ho. Vale? Per exemple, un, un, un dels exemples per exemple que s'està donant bastant últimament, massa per desgràcia, és el tema dels desnonaments. No? Famílies que, que no poden pagar la hipoteca o que no poden pagar el lloguer i pues res, pues si, no, si no tens diners a la puta calle així no? no sé, com situacions com aquestes fins a quin punt poden poden fer que la gent agafi una mica la consciència de classe, que al igual, al, al igual als nostres pares i als nostres avis sí que n'havien tingut i nosaltres l'únic que tenim és consciència dels diners a, a dia d'avui mm, bueno, no sé fins a quin punt això pot estimular perquè perquè la gent es replantegi certs temes que els teníem com a veritats absolutes i no ho sé. I llavors comenci potser pues, a, no sé, a començar a fer a plantejar-se la vida d'una altra manera i no sé, pues, jo què sé, a l'igual apropar-se més a la, a la gent més pobra, als immigrants, començar a odiar més a la policia i als polítics com una mica com a responsables i defensors de tot això, no sé. També, també, també em costa també em costa dir-ho em genera com alguna contradicció el, que, el saber que la gent estigui malament també perquè, perquè replantegi la coses una miqueta no sé, ho deixo una miqueta Vale, pues frente mm, a lo que dice el señor creo a mí me parece que es difícil, o sea, yo vivo en un lugar en donde todas las mañanas uno se encontraba con un resto de situaciones y de mierdas a nivel de gobierno, de políticas, de todo esto, donde uno decía, pero bueno, ¿qué más mierda puede comer la gente? y Necesita comer la gente para que reaccione. Y realmente, por lo menos allá, creo que, que nada, que la capacidad de comer mierda y de aguante es ilimitada también el tema creo es entonces cuántas personas seguimos todavía pensando que el problema de toda esta crisis y de todas estas cosas no es, es un tema del sistema y del modelo y del tipo de vida que estamos teniendo, sino algo que, vale, hay algunos errores, pero hay que gestionar mejor los recursos como se están gastando. el único propósito, <laughs> señor, que tiene el señor negro. Pero bueno, además de, que, de, esto que, que, que veníamos planteando Así pues, que otra consecuencia que a veces queda como bastante escondida o que queda por ahí sin tenerse mucho en cuenta de todo esto que han llamado crisis es la consecuencia xenófoba que se está viviendo. Y es que algo que es una verdad y peso, una verdad y que no se puede negar es todo el discurso tan cargado de racismo que se ha venido gestando contra ciertas personas o contra ciertos, contra ciertos grupos migrantes que vienen aquí a esta península histérica y cómo se les encasilla. Yo, estoy seguro que si hicieron una encuesta de opinión de esas que suelen tergiversar los medios, los primeros culpables y los primeros culpables de la crisis y de la falta de empleo serían los migrantes y las migrantes. Y eso es una campaña de los políticos, de las políticas y mediática. Entonces creo creo que donde no existe tal conflicto realmente, como yo lo veo, creo que si hay gente que puede tener un clave para hacerle, para poder sobrevivir mejor cuando no hay tanta abundancia, es la gente que está acostumbrada a vivir dentro de la precariedad. Y creo que ese miedo está generando otro tipo de problemas mucho más graves a nombre de una mentirosa crisis o una crisis sobreinventada o que se sabe que desde hace rato existe y el problema xenófobo que se puede estar engendrando desde ahí y que mucha gente se está dejando comer la cabeza con esa historia es algo que no se le ha dado suficiente despliegue ni se, creo que no se ha debatido lo suficiente. Sí, jo l'únic matís així que quan... Sí, bueno, que això, que el, el discurs pensa no, o, o racista, bueno, que és la, que és l'opció fàcil i... No és l'opció fàcil, és... Eh, no sé, és agafar el rotllo aquest més populista, superbuit de contingut, així, no sé, és així com com jo que sé, doncs, eh, eh, és, és el mateix que quan arribes aquí frustrat d'un dia de merda al curro i, i ho pagues amb la teva companya fotent una pallissa no? per descarregar, descarregar una mica bueno, no sé si és això però bueno, seria com una vàlvula d'escape pues xunga no? el culpar el culpar els immigrants Claro, y matizando un poco más, entonces ya sabemos, o sea, son los grupos de migrantes, es los grupos de esa gente que lanzan el adoquín y esconden la mano, ¿les suena familiar esa frase? Caram, caram, caram. ¡Ah, caramba! I, i bueno, eh, retomant això de la, de la xenofòbia, hi ha uns punts que a mi se m'encadenen bastant fàcilment. O sigui, sentint-ho, no? I des de la nostra perspectiva, o sigui, sanitat, educació, prestacions, tots els problemes laborals fins ara a mi, a mi com a mínim personalment, m'han creat més d'un problema intern, no? De dir, eh, fuà, doncs no sé si tinc ganes d'anar a una manifestació perquè no se'm vegi Pirelli, perquè realment el sistema productiu és un primer que ha de desaparèixer. Igual eh, si féssim una mani perquè els correles, els correles de de Pirelli comencin a autogestionar-se la vida, sí, però pel tancament de Pirelli, doncs, joder. I hi ha un tema que totes aquestes conseqüències, les, les esquerres, i quan parlo de les esquerres parlo de la franja més àmplia, o sigui, totes aquestes esquerres democràtiques només s'estan fixant en aquestes conseqüències, i per mi són molt greus, o sigui, s'estan fixant en les conseqüències que que d'una manera o una altra ens estan atenent a nosaltres, no? a les classes mitges, perquè, siguem sincers, la immensa majoria d'ajudes amb les quals estan retallant, només posaré un exemple per no allargar les ajudes al lloguers, o sigui, perquè tu tinguessis accés a una ajuda, a lloguer, hauries de tenir un sou, un bon sou, per tant, eren ajudes a la classe mitja, d'acord? ¿vale? continuem defensant o es continua defensant aquestes, les conseqüències que van directes a una classe mitja. I el que ha dit el senyor Cien per mi és superimportant, o sigui, la xenofòbia. La xenofòbia sempre ha sigut un primer pas, és una eina, és una clau anglesa que funciona molt bé. I funciona molt bé perquè a partir d'aquí se comencen a apretar coses. I a mi se m'encadenen quatre paraules, o sigui, xenofòbia. Primer els utilitzem. Els que podem els retornem. Els altres els engatitzem, o sigui, els fotem en guetos. I alguns els matem, no oblidem. Vale? els guetos que comporten conflictivitat. La conflictivitat és per el que s'estan preparant. Per què? Per una repressió de tot i dret. Primer, dels sectors que realment estiguin fora del sistema i de tots aquests sectors que realment estiguin mirant la crisi més enllà d'aquestes esquerres. I com hem parlat ja amb els altres programes, eh, aquesta repressió tard o d'hora ens portarà a una militarització i aquí les tornes canvien i potser és, és hora de començar a, a mirar les conseqüències més enllà d'aquestes que ens toquen a nosaltres I ens espavilarem a mi em sembla molt bé que això estem enganxats, però el que passa és que sí, molt bé, sembla fantàstic, però hi ha alternatives? No, no, no Y bueno, pues vamos entonces ahora con otra pequeña cancioncita. esta que viene a continuación es de Aveas Corpus, se llama De Igual a Igual. Y pues bueno, lo dejamos con esta canción un momentito. Y pues nada, ya nos vemos en un ratito. tenemos el firme compromiso de proteger nuestro mundo, este mundo, el único que conocemos, de mantener siempre viva esa inmensa riqueza en constante peligro llamada naturaleza, respetar no? todo cuanto habita en ella, proteger todo cuanto habita en ella, ya es aire, ya es agua, ya es tierra, ya es vida, el firme compromiso de defender este mundo del poder de la cosa del querer de la avaricia. Tenemos el deber de ponernos a una lógica que aspira únicamente a convertirlo todo en dinero y más dinero. Tenemos esa obligación con nosotros mismos de la vida, la vida que está robando. Esa maldita máquina mejores que el resto de especies y que el resto de animales que pisan el mismo suelo, beben el mismo agua y respiran el mismo aire contaminado por los hombres, hombres y mujeres que se dicen superiores, hombres y mujeres que han sabido acomodarse a la barbarie y a la injusticia de un mundo construido a su medida tenemos el firme compromiso de acabar con la vida, la vida de quienes se oponen a la vida misma, poner fin a sus vidas para que la vida siga, acabar con sus vidas para que la vida siga Tenemos esta obligación con nosotros mismos, devolver la vida, la vida que está robando, esa maldita de administrar dolor y sufrimiento, que llaman capitalismo. Tenemos esta obligación con nosotros mismos. that can perdidas. acuérdense que estamos hoy hablando de la crisis y de otros inventos y fenómenos que han tenido por ahí raros. Son más o menos como las nueve y media o algo así de la noche. Entonces ya sabes que nos puedes llamar en el teléfono 1 última vez, no mentiras, que haga falta. El teléfono es 93 186 9333. Si no lo este, te lo repito, 93 18 69 333 o a radioala.radioala.com. Mejor que ya, correo no vamos a El correo realmente no nos dan hasta después del programa, entonces mejor que llamen, la verdad. Y pues nada, muy contentos aquí en su cuarto programa y creo que ya pasaríamos un poco como alternativas o a lo que nos preguntaba la postura que defiende el señor Miguel causant. Senyor Negre, canviem les tornes. No la gestió has dit que era tot això, no només? Mm -hmm. Una alternativa a la mala gestió? Una alternativa a la mala gestió. La privatització. Canviem les altres persones, en aquest cas, tenen ser perfectament les empreses privades. Com quines? Com quines? No. Les empreses eh, com Enron era privat. Per exemple. Mm una bona gestió? Bueno, però... un exemple concret i... Uh, telefònica? Stocoptions? Hi tipus d'empreses i sens dubte n'hi ha algunes que estan funcionant. Potser es tractaria de potenciar aquestes. Indra. Indra. Funciona. Està funcionant molt aquesta. Sí, verdad es una de las empresas que la las personas en las que Excelente, veremos que nos hemos encargado de la educación de la gente. Igual ya es una mierda entonces que pongan a educar a la gente también. Sí, la hipoteca nos mancha McDonald's hamburguesas por un euro. Una dieta muy balanceada con todo lo mejor de, de, toda esta tierra. Y bueno, ya entramos en gastos, imagínense quién es... extensión de la represión y los recursos y, y las cárceles. Multinacional. A mí mi m'agrada Lincoln, pero no sé. Està bé, a Colòmbia van fer bona feina. Lincoln, <laughs> la Blackwaters també està bé. Qui sap, igual d'aquí dos o tres anys la Guàrdia Civil és un cos privat. Us imagineu? <laughs> Bueno, bueno, entonces, postura que defiende el señor negro. Debemos votarnos a todos y todas con la privatización. Esa es la alternativa a lo que está pasando. O sea, perfecto, como en Chile que todo prácticamente todo está privatizado, aunque la gente sigue saliendo en la calle a Chile a pelear y a decir que no estás tan jodiendo y que la educación en niños de India no puede ser tan pronto tan buena. O sea, nosotros sí que habrían dejado a las privadas y multinacionales a cargo de los recursos, la cosa como que no iba muy bien. Tendría però és una de les formes que igual veig jo perquè la gent sabia el cos real que té cada una, Sants És com la gent fins que no sàpiga, sabia el cos que tenen aquestes històries. Quan ens hagi de pagar un euro, dos euros eh, per anar al metge, 3 euros posa-li, la gent s'adonarà que no pot anar allà a perdre el temps i a, i a mirar. Ara em fa una mica de mal al caixar, no vaig allà Nena negra, una pregunta personal. El quadre de la Margaret Thatcher té una presentació. La dama de hierro que excita. Uh, en certes coses puc arribar a estar d'acord. Vull dir, estic d'acord. Vull dir, què ens costa cada cosa? Jo, com a alternativa de que ens costa cada cosa, proposo l'autogestió. O sigui, ens posem d'acord amb algú que desaparegui l'Estat. Vosaltres el privatitzeu, jo desapareixo. no? Surten les preguntes típiques, vale? i què fem quan surtin els problemes? joder, tampoc és inventar grans coses, no? Alternatives les tenim, o sigui, les tenim. Jo l'únic que, que llançaria és, guai, voleu privatitzar-ho tot? Privatitzeu. O sigui, deixeu-nos en pau. No? Jo, jo munto la meva vida. O sigui, no et demano res, no em demanis res. I que cadascú comenci a defensar el seu. Jo sabré el que em costa la sanitat. Jo sabré per lo que he de lluitar quan m'hagi de de curar un genoll o d'alguna cosa, crec jo. Alternatives palpables? És, és això, jo em faig un genoll, què faig? Bueno, no sé, tampoc és tan obvi, no? Vull dir, és que una caixa de resistència pot servir per moltes coses no? Vull dir, si som 30 persones les que estem eh, hem sortit i estem organitzant-nos estem autogestionant-nos i hi ha qui treballa en coses més internes podria ser la terra per menjar podrien ser la, la recerca de certes coses podria ser el treball extern és obvi, tampoc podem ser així hi hauran que, que estaran treballant a fora cadascú haurà de portar i quan un de nosaltres Eh, realment que som companys i que sabem i companyes i que sabem tot el que ens està costant això quan una de vosaltres caigui que estigui malament, que se li hagi de fer una prova per això tindrem una, una caixa no? vull dir, no és tan difícil o sigui, és que de fet és la seguretat social però en menor escala vull dir, si jo el que pagués a la seguretat social ho posessin cadascú de nosaltres en una caixeta i igual tindríem de fet la seguretat social fins fa relativament poc ha un un de ingresos Porque me imagino que en un mundo privatizado pues ya no tendríamos que pagar más impuestos, ¿no es cierto? Hombre, claro, si no existe el Estado, ¿a quién vamos a mantener con nuestros impuestos? Entonces pues ya tendríamos, hay algo más de pasta para pensar qué hacer. Ahora, a uno también por ahí a veces escucha que, que nos cuesta creo que pensar un poco en grande, o sea, vale, me puedo curar una pequeña herida que me hice en el brazo, pero si ya tengo que hacer una operación de corazón abierto, entonces que ya salgo mucho más grande, esto como que nos confunde, o vale, yo puedo gestionar la educación de los niños chiquitos aquí conmigo y con la gente de la peña, pero ya una escuela para más personas con todo un programa, no sé, cinco años de educación primaria, si ese fuera el caso de lo que se quisiera hacer, ya nos cuesta como visionarlo un poco más, como que parece que la autogestión nos llegara solamente hasta lo inmediato. Igual que con las consecuencias de la crisis, ¿no? que las consecuencias de las crisis están en lo inmediato, pero que nos costara también ir un poco más allá. Y ahí es donde yo encuentro, pues la imaginación y lo que decía, por ejemplo, el señor Magenta, para empezar podemos tener una, pequeña caja una caja entre las personas que estamos ahí apostándole a lo mismo y desde ahí mirar cómo lo vamos gestionando. Creo que también otro de los temas que yo quería tocar con, con, con esto que estoy diciendo es que la vaina también es si el modelo está mal, si los tipos de vida que estamos teniendo nos están llevando para la mierda y está todo jodido, pues no podemos seguir pensando en alternativas dentro de eso que ya está sucediendo. Tenemos que también tener como alternativa un cambio mental, un cambio de tipo de vida, un cambio de conciencia, por lo menos. Y a veces parece que eso nos costará, que nos costará proyectar un poco más al allá, a futuro, a largo plazo. Cago Dios, señor Siam, que en discurso se han ido un poco les idees. més, <laughs> o menys, més o menys amb el que, amb el que deies, amb, de, amb l'exemple aquest de, de fer una escola i fer una escola a 5 anys, pues, depenent de, amb, amb, relacionat amb el tema aquest de l'autogestió, depenent de, de, de, de la cosa cosa que et plantegis fer, si una escola, eh, no sé, aixecar una preta a casa teva, tu, amb, amb, amb, amb, la teva, amb, amb algú que t'ajudi una miqueta en comptes de contractar un paleta, eh, doncs no sé, tot això és viable i possible, vamos, només necessites una mica de ganes i empenta i sabent una miqueta. Un dels problemes, un dels problemes que, que trobo amb això és que sempre, que, que des, de, des de petites sempre ens han ficat ja, ens, ens han peixat, ens han, ens, han, ens han peixat aquí, ens han ficat la forquilla o la cullera a la boca. Literal, tant amb el tema del menjar com en tot l'altre. Llavors, no sé, jo què sé, no, no, no, un, altre, un altre exemple podria ser, no sé, nosaltres de petits les nostres iaies ens feien ens feien els versells de llana saps? i nosaltres ens els ficàvem no sé, com per ficar com, com, una, com una alternativa al consum pot ser un jersei de llana vull completament d'acord senyor amb aquesta autoproducció el problema ser millor mismo o nosotros mismos i no sé, seria com uh, explotar, pues, exp explotar no, seria com, com desexplotar, no, perquè això ja ho fa el senyor Negre ja. podem experimentar i aprofitar pues, les, les qualitats que té cadascú i, i al igual seria fomentar més els intercanvis, els truques Sí, no sé com ho deixes, però estàs dient, sí, no ens cal no, però, però una mica de problema, el sistema capitalista, que la família al costat. No, no, i sta regolando un ragazzo di Venezuela che di sboccione sembra tanto probabilmente un toccio di nutre sulla pared forse critica les, les poderes que anem costant a les constructores això, però, però llavors què? Agafem els cotxes aquí al costat? M'agrada que em facis aquesta pregunta. Com dirien alguns, i m'encanta que els plans surtin bé, que dirien els altres. Dels totxos te'ls fas tu necessites una mica de terra, tothom en té terra a casa i aigua no és tan... bueno sí d'acord, no ha plogut aquest estiu vale, però aigua a terra hi ha manuals de construcció en palla hi ha manuals de fer-te cases i les cases que tu vulguis amb adobe el totxo real, o sigui, una de les una part molt important del planeta viu en fang el fang hi ha edificis altíssims en fang vull dir, hi ha alternatives, només fa falta tenir ganes de, de ser realment alternatiu i, i trencar amb la, amb la burgesat que estem, que, que deia el senyor Groc a l'inici. Sí, i, a, i amb això també, doncs, no sé, que, ja, que nosaltres estem acostumats a això, però a consumir i a comprar productes acabats Uh, però no sé, vale, sí, potser la llana jo no sé, jo, nosaltres, si em vull fer un jersei de llana jo potser la, la llana l'he d'anar a comprar però el jersei me'l puc fer jo, llavors no fa falta que vagi a una botiga i, i, i no sé, la no, de ser la no m'agrada. No sé, cara. Però sí que es pot trampejar una miqueta. I llavors també una de les altres alternatives, així que històricament s'han fet i que són viables, doncs, per exemple, és el tema de, de les col·lectivitzacions, així una miqueta, que en el 36 i, me, i més a la comarca del Bages, o més concretament a Sallent, doncs sí que, sí que aquest procés es va donar. Van, van fer, o, o a l'Argentina, aquest, aquest, el 2001, en el 2001, en el cas de... Vam mogollón d'escoles, mogollón de fàbriques, mogollón d'indústries, en els meus barris, amb les col·lectivitzacions doncs el que es feia era fer fora els teus amics fer fora els jefes no? que s'aprofitaven dels obrers i llavors eren els propis obrers els que, els que, tornaven, els que reorganitzaven una mica la fàbrica i no només era reorganitzar la fàbrica sinó també doncs, treballar per ells mateixos al igual també tenir unes condicions no sé, bueno, diguéssim que la riqueza que generaba la fábrica ya no quedaba quedava en el cap, sino que, cada partida una mica més entre els Para acabar de completar el punt opiniones en favor de lo que dijo el <laughs> mentiras, también recordar que, no sé, o sea, ¿por qué tenemos que comer caviar del Báltico y mangos de no sé dónde y bananos de Cicenos? a comer lo que sea acá? ¿Por qué tenemos que tener una casa hecha con mármol tramontino de no sé dónde otras historias? Pues construimos la casa con la gente que nos ayude y que sepa también, con los materiales con los que se hacía la gente la casa de toda la vida por estos lados. Y así como un de historias más. O sea, no tanto problema en... Oh, no sé, voy a hacer un ladrillo, qué día tan terrible el que me viene ahora encima, voy a pasar frío este invierno realmente no me parece así como, o sea, que está propuesta a la No, a la libertad. bueno, potser pues sí que anava una mica... más, no? No és que tornar a la de pedra, no, Pero sí que... que... Ostres, l'Enric Moreno. Bàsica segons quines coses que no... No, sí, està bé, no, no fa falta que ens anem a més enllà. És simplement tornar a, autogestionar la teva vida. O sigui, és que a dia d'avui estem, o no estem, deleguem absolutament tot. Tot. O sigui, el fet d'arreglar-te una xeta, a la gent ho, ho, ho delega. Vull dir, és agafar una clau en casa com això és fer-te la casa la pedra hi és, el tot jugui bueno, no ho sé, sí. clar, què t'implica? Feina, vale, feina, feina, vale. Ara se'ns fa gros segurament a la majoria de nosaltres, però clar, eh, si deixes de treballar 10 hores en una fàbrica que t'està matant i que no... Doncs <laughs> igual tens 6 hores al dia per construir-te casa teva com tu vulguis. I això potser és tornar a l'edat de pedra? Cadascú ho pensarà com vulgui igual per mi és tornar a la tranquil·litat de, del mi mateix i no vull caure en un discurs hippie, o sigui, quan dic no delegar també vull dir no delegar en res, ni en la defensa ni en res, perquè és obvi que, els que vulguin privatitzar estaran a l'acecho i, i donats els casos extrems vull dir, jo no sé si les caixes de resistència es fan amb diners pels problemes joder, les recuperacions han estat a l'ordre del dia de l'autogestió des, de, des de que la història és història també, no? Vull dir que alternatives tenim. Sí, més que res seria pues, com donar, no? una mica amb totes mateixes. Y bueno, primitivista yo no me creo mucho, de hecho me encanta bañarme con agua caliente, oír música en MP3 y de vez en cuando leer un librito en papel. De vez en cuando, ¿no? Entonces creo que va, bueno, lo que decía el señor Magento, o sea, cada quien que se lo, como, se lo asuma como quiera, pero creo que es eso, es creernos el cuento de que entre nosotros podemos hacerlo y nada, que podemos hacer muchísimas cosas. Antes los genios como el Da Vinci eran un perplus, como el champú todo tres años como el aceite, sabían pintar, dibujar, cantar, componer, construir, hacer. Ahora la gente que es un ingeniero que es la especificidad de la especificidad. Tú sabes de física cuántica, de neutrinos cuando pasan por una barra de protones después de que se la ha bombardeado con rayos X y esa es la persona que... no sabe que no lo qué lo que está parlant, eh? a ver tratando, maticen, maticen una única como dicen. Digo que antes la gente sabía muchas cosas al mismo tiempo y ahora se valora lo contrario. La gente que sabe algo muy específico y cuanto más específico y pequeño es, supuestamente no se le valora. Para que felices con que nos estuvieran quitando como todas las posibilidades de, de ser un bollón de cosas. Y pues nada, vamos ya más o menos dándole forma a, eh, a lo que ha sido el programa de hoy. Eh, ya vamos con otra canción, ¿les parece? Y ya vamos con la panel. Sí, senyor Lloc. El tema de l'autogestió, així com bueno, matitzar o afegir, pues això que igual no és l'opció més còmoda, però, però amb l'autogestió potser el tema dels diners que més en un segon, en un segon terreny i no sé, i bueno, no sé, jo menys personalment prefereixo treballar menys algunes coses, buscar-me-les, reciclar-les, o haver-les de comprar i fer-m'ho jo que no, que no treballar per després pagar, pagar de mil factures. Jo tinc unes ganes de deixar de treballar? i poder treballar per, per mi o sigui, i quan dic per mi no vull dir fer-me autònom eh, això <laughs> cultivar-me jo que sé, els meus tomàquets estar llegint on vulgui i, i estar amb els meus col·legues i amb la meva gent per fer tot el que s'hagi de fer o sigui, no, no, no està pensant sempre jo, ara tinc son, de m'he de llevar a les 6 doncs pues, si hem d'acabar tota una nit per fer el que hem de fer, hem d'acabar tota una nit i i això és recuperar la meva vida i per cert estic veient la cara del senyor negre que està convençudíssim que tenim raó vamos <laughs> Convenciència i ordens. Ui, ui, ui, avui no m'he aixecat, avui no m'he aixecat. Un altre dia farem un millor un cop, un suplement, perquè no prendré més el dia del pobre, perquè avui no tenim gaire per l'amor. Uh, eh, a mi m'has fet por, eh? no sé què dir, eh? A mi jo quan com a darme varias veces la post entonces nos dejamos con Folletra, ¿les parece? Y ya nos vemos, ya nos volvemos a escuchar para despedir este programa. La canción se llama Belleza. Belleza. Yeah, ¿qué es belleza? Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza. Es un concepto que se ha perdido, ¿sabes? Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente en claridad, sufriendo por el hecho de estar viendo más allá, no venderse por la muerte del triunfo personal, estar dispuesto a todo, no te van a parar. Belleza es la lucha por las ideas y una mujer tirando una piedra, ni reina. No os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una modelo perfecta. Belleza es una mujer con heridas de guerra. Belleza no es tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta, sino aquello a lo que puedes renunciar por tus ideas. Belleza es una acción de alguien que no entiende los demás porque pertenece a una lógica de elevada claridad. Belleza no es una hipoteca, ni salir a drogarse, ni porros, ni alcohol, ni un trabajo estable. Eso es ser un cobarde. Belleza es revolución, disciplina estricta y la fuerza del ciclón. Belleza no es un sistema de vida perfecto. Te oxidas cada día, algún día estarás muerto. Belleza es cuando mueras, saber quién has sido, no haber sido solo una pieza de este mecanismo. Belleza es desobediencia porque tienes cierta visión. Yeah. Belleza es el amor. En el mundo de los mudos, de los ciegos, de los duelos por el ego, donde todos van a saco por el sexo y los talegos. Identidades ya prefabricadas, espectadores en las gradas, tragos, gramos y caladas. El mundo en el que nada sabe a nada, donde el agua y la comida misma están ya envenenadas y marcan el estilo fotocopias. Pero quedan aún personas que brillan con luz propia. Por decir no cuando decirlo está prohibido, por decir que sí cuando se lo marcan los latidos, por tener la valentía de enfrentar el interés, el tesón y las ganas de superarse por curarse con esfuerzo su propio camino, por creer en sí mismos y no en el destino, bajándose de la cinta transportadora, queriendo ser los dueños de sus mentes y sus horas, brillando fuerte en el reino de lo inerte, porque hay un sentimiento y por ello van a muerte, cansados ya de ser pisados como alfombra, dejaron la cortesía y viven entre las sombras, la vida es vida cuando como vida actúa y lo natural es enfrentarte con quien la No veo belleza en un tibio con modales. El brillo está con los rebeldes y anormales. Los que tienen miedo, pero no hacen caso y se juegan a cada paso el triunfo o el fracaso. Al rojo vivo van por una cuerda floja. Intentan la pirueta aunque ninguna regla escoja. Viviendo enamorados de gestos infrecuentes. Para unos delincuentes, para mí diferentes. Lo digo con una sonrisa porque ellos tienen sangre y los demás solo tienen prisa. A muerte en la vida, despierto en la ruina, al filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio en nuestro trayecto. A muerte en la vida, despierto en la ruina, al filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio, a veces me pierdo. Desobedece, nadie tiene dueño, ya sabes. eso fue, fue eh, creo que con esto ya vamos terminando el programa de hoy. Eh, no sé si alguien quiera decir algo más, quiere invitarnos algo más. Sí, yo quería invitarles a una charla que va el próximo viernes, que ya vamos a hacer. Hoy estamos en 23, pues el próximo viernes a las 8. 28. Viernes 28 de octubre, creo que es de las 8, que, que es la sobre uh, las luchas contra el dato en Italia, la Val de Susa, y que eso uh, va a ser en la 96 una tremenda, en la calle, Pusta, no, en la calle Hospitales, igual. Hospitales Cantonada. Bueno, vale, mira, la tremenda, la tremenda. Hola, soy Chita Creo que la tal. Pues això, de anirem més veure i aquesta xerrada, que jo no estarà interessant. A les 8 has dit, eh? Sí, a les 8. Molt bé. I tindrem gent d'allà o serà... Sí, la és que hi haurà un company que, que ve des d'allà i que ens explicarà pues, això, una miqueta en què ha aconseguit una posició que són ja 20 de resistència contra el Taza i al nord d'Itàlia. Creant alternatives. Eh... <laughs> I creo que entonces eso ha sido todo por hoy. Ya saben entonces las alternativas frente a este modelo y a esta crisis. No sé, pasa de, las de las recortadas y agarra una recortada. <laughs> por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? cada quien con su cada cual dice la canción. Entonces, pues nada, de mi parte, de haber compartido con ustedes este cuarto programa. Espero que se lo hayan pasado también ustedes escuchándolo como nosotros acá haciéndolo. Y directe el dilluns dia 7. Sí. Yo siento por el golpe que me eh, es un balanzaño imperialista en el Barcelona y que cada próxima hora espero una medidas de Prometo otro l'imant la próxima hora <laughs> dale un play i un gustazo hasta aquí per la radio amb vosaltres y para la ràdio. vamos. Vale, ya saben, la próxima vez que escuchen una ala perdida, pónganle caso que a lo mejor dio en el blanco y no se dieron ni cuenta. Chao, gente. programa de acción directa contrainformativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria.